Այսօր Արցախում նշվում է ոստիկանության ծառայողի մասնագիտական օրը։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ազգային հերոս Մոնտե Մելքոնյանի ծննդյան 61-ին նվիրված հանդիսավոր միջոցառում։ Հայկական պատվիրակությունը լքել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդանական վիաժողովի դահլիճը։ Արցախ ուղի ընկերությունը տրոհվել է շրջանային մի քանի կազմակերպությունների։ Բազմաբնակարան շենքերի եւ շրջանային հիվանդանոցի շահագործումը նոր շունչ կտա Բերձորին։ Լողի պատանական միջազգային մրցաշարում հայ լողորդները մեդալներ են նվաճել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Արցախում նշվում է ոստիկանության ծառայողի մասնագիտական օրը։ Օրվա կապակցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է աղել։ Ուղերձում ասված է. Ոստիկանության հարգելի աշխատակիցների եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից Ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի ոստիկանության ծառայողի օրվա արդիվ։ Մենք բարձր են գնահատում ձեր կարևոր ու պատասխանատու ծառայությունը, որի իրականացումից է մեծապես կախված մեր երկրում հասարակական անվտանգության, հասարակության յուրաքանչյուր անդամի պաշտպանվածության բարձր մակարդակի ապահովումը։ Համակարգի գործունեության հիմնական ուղղությունները եղել եւ մնում են քաղաքացու իրավունքների, ազատությունների եւ օրինական շահերի պաշտպանությունը, հասարակության եւ պետության շահերի պահպանումը, հանցագործությունների կանխարգելումը, հասարակական կարգի ապահովումը, բացասական երևույթների դեմ պայքարը, իրավախախտումների նախականխումը։ Այս գործառույթներն արդյունավետորեն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ ոստիկանությունը համալրված լինի արհեստավարժ ու լավ պատրաստված կadrերով, իրենց գործին ու հայրենիքին նվիրված, համապատասխան մարդկային ու բարոյական որակներով ոշտված մասնագետներով։ Մարդիկ, ովքեր կանեն հնարավորը, բարձր պահելու ոստիկանի պատիվը։ Պետությունն այսուհետ եւս կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել ժամանակակից նյութատեխնիկական միջոցներով կառույցի շարունակական հագեցմանը, ձեր աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղված միջոցառումների իրականացման գործընթացը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, մեծագույն հաջողություններ ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Օրվա արցիվ շնորհավորական ուղերձ է եղել Արցախի ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, որ վերջին տարիներին ոստիկանությունում իրականացող բարեփոխումները տալիս են իրենց սպասելի արդյունքները։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ շնորհավորում եմ հողհայրենի համար նահատակված ոստիկանների ընտանիքներին, ոստիկանության հաշմանդամներին, բազմավաստակ վետերաներին, Ոստիկանության ողջ անձնակազմին մաղթում եմ առողջություն եւ անձնական երջանկություն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արցախի հանրապետության նախագահի աշտակազմի ղեկավարի տեղակալ պետաիրավական վարչության պետ Կարեն Դանիելյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Այսօր կայացել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ։ Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ազգային ժողովի լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկված 4 օրենսդրական նախաձեռնությունները քաղաքացիական ծառայության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, հանրային ծառայությունների եւ վիճակագրության ոլորտներից էին։ Մասնավորապես գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ քննարկվել եւ առաջին ընթերցմամբ 28 կողմձայնով ընդունվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին Արցախի Հանրապետության նոր օրենքի նախագիծը։ Նախագիծը մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությանն ընձեռում է լայն եւ որակապես նոր հնարավորություններ, արդյունավետորեն իրականացնելու իր համանadrական առաքելությունը։ Ստեղծվել է մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին վերաբերող նորմատիվ ակտերի մշակման փուլում դրանց կատարելագործմանը նպաստելու իրավական լայն գործիքակազմ։ Ընդարձակվել են մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության անկախության երաշխիքները։ Նոր օրենքի նախագիծը ներկայացրել է արդարադատության նախարար Արարատ Դանելյանը։ Համագործակցական բարեփոխումների արդյունքում պաշտպանի գործառույթների եւ լիազորությունների շրջանակներում տեղի գտել այնպիսի լույս, որը պաշտպան օրենքով սահմանված դեպքերում հետևում է կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պահպանմանը նպաստում խախտված իրավունքների եւ ազատությունների վերականգնմանը, իրավունքների եւ ազատությունների առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործմանը, նույնաբովանդակ նորմի սահմանում հայ օրենքի երկրորդ հոդվածում։ Հաջորդ անհրաժեշտ կարգավորումը կապված է իրավունքների ու ազատությունների առնչով նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործման գործում պաշտպանի մասնակցությանը։ Նախագծումը հատեսում է մարդու իրավունքների ու ազատությունների վերաբերող օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի նախագծերը Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքի ուղարկելու պայմանով։ Կարևոր է նաեւ անդրադառնալ նախագծով նախատեսող անդերնակալության երաշխիքի հաշվի առնելով համազգության 158-րդ հոդվածով համագրված դրույթը Համաձայն որի մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա տարածում է պատգամավորի համար սահմանված անձնասիրության դրույթը։ Պատգամավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ միաձայն 30 կողմ արդյունքով հավանություն են տվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում հայրենիք խմբակցության առաջադրած Շուշանիկ Լավրենտի Հայրապետյանի թեկնածությանը։ Արցախի հանրապետության սահմանադրության 172-րդ հոդվածի համաձայն Բարձրագույն դատական խորհուրդը սահմանադրության 144-րդ հոդվածի համապատասխան կազմավորում է դատական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները ուժի մեջ մտնելուց հետո հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնը ստանձնելուց անց 3 հանձնա ընթացքում։ Սահմանադրության եւ ազգային ժողովի կանոնական Արցախի հանրապետության օրենքի համաձայն խմբակցությունների առաջարկության Բարձրագույն Դատական խորհրդի մեկ անդամին նշանակում է ազգային ժողովը գաղտնի քվեարկության պատգամավորների ընդհանրությունի ձայների առնվազն 3/5-ով Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով եւ մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 5 տարվա փորձառությամբ իրավաբան գիտնականների եւ այլ հերինակավոր իրավաբանների թվից։ Մենք 10 օր առաջ հայտարարել են խմբակցություններին, որ համանաբրության բաժների համապատասխան նրանք իրավունք ունեն ներկայացնելու վարձակույն դատական խորհրդի մեկ անդամի թեկնածություն եւ մենք ստացել ենք այդպիսի առաջարկ հայրենիք խմբակցությունից։ Շնորհավոր եմ Շանիկ Հայրապետյանին եւ ցանկանում ենք արդյունավետ աշխատանք եւ վստահ եմ, որ այդ աշխատանքից գոհ է լինելու նաեւ ազգային ժողովը։ Լիա Գումարն իստում խորհրդարանը լսել է հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանի հաղորդումը կառույցի 2018 թվականի տարեկան գործունեության ծրագրի վերաբերյալ։ Կառույցների ղեկավարների ներկայացմամբ եւ գլխադասային հանձնաժողովների դրական եզրակացությամբ ազգային ժողովի հավանությանն են արժանացել նաեւ քաղաքացիական ծառայության մասին եւ հանրային ծառայության մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական նախագծերը, ինչպես նաեւ Արցախի հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների երամյա ծրագիրը։ Լիա Գումարնիստը եզրափակվել է падգամավորական հայտարարություններով եւ հարցերով հանրապետության նախագահին ու կառավարությանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 60-ամյակի նվիրված միջոցառում, որին ներկա էին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտոնատար անձինք, հյուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից, բարձրաստիճան զինվորականներ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի նորագույն պատմության ոսկե էջերը կերտել են բազում հերոսներ, որոնցից մեկն էլ բոլորիս համար անմոռաց Ավոն էր, լեգենդար Մոնտեմեկոնյանը։ Անձնվեր հայրենասեր հայի ու մարդու նրա վառ կերպարն հին ու նոր սերունդների հոգու ու սրտի մեջ է։ Լսելով հայրենի երկրին սպառնացող վտանգի մասին լուրը, Միացյալ Նահանգներից անմիջապես շտապել է Արցախ։ Միայն տարիներ անց Հարցազրույցներից մեկում նա պիտի ասեր. «Ես Միացյալ Նահանգներից եկած հայ եմ եւ այստեղ պայքարում եմ նույն պատճառով, ինչի համար պայքարում են մնացյալ բոլորը։ Ես հայ եմ, այս հայրենիքը պատկանում է ինձ նույնքան, որքան որևէ ուրիշ հայի»։ Միջոցառումը վարում էր գրող հրապարակախոս ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Բաղարյանը, ում ժամանակին բախտ է վիճակվել բազմիցս հարցազրույցներ վարել հերոսի հետ։ Հետևաբար ասել է, թե ավելի մոտիկից էր ճանաչում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է բարել այս երեկոն, որովհետև մեր հերոսը մի մարդ է, որը մեր ընտանության օրոք լեգենդ էր, իրական լեգենդ։ Եվ բավական չէ, որ ու մեզնից յուրաքանչյուրը ունի իր ավոն, իր մոնտեն, բայց կա նաև համընդհանուր ավոն, որը բոլորինս է, ակնի, մատուր, անաչար, հայրենապաշտ։ Յուրաքանչյուր հերոսի կորստյան ցավ ազգով ենք սկում։ Նրանց մասին հիշողությունները մեզ ստիպում են խոնարվել նրանց հիշատակի առջև։ Միաժամանակ լցվում ենք հպարտության եւ երախտագիտության անկեղծ զգացումներով։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցավ ԱՎՕ-ի մարտական ընկեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը։ Նոյեմբերի 25-ը լրացավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Արցախի հերոս Մոնտեմելքանջի Զնդան Վասունամյանը։ Օրհնանշական է, որ հերոսին Օպերանը մեծ սուրպրոմսվել Դիլիջանում աշխարհի զարգացման և գումարեցիցով տարածաշրջանի երկակի ռազմական կրթական համալիրի Մոնտեմելքանջի համար ռազմամարտական վարժանի թե կենթանության օրոք եւ թեմահից հետո ավոյի խոսքերը դարձել են թևավոր։ Եթե կորցնենք Արցախը, կշրջենք մեր պատմության վերջին էջը։ Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերում անմահ հերոսի այս խոսքերը որպես ուղենիշ յուրօրինակ կարգախոսի արժեք ունեն։ Հայաստանի մեջ պետք է պետք է օգնել ծրագիրը մասնային եւ հաջորդի առաջին քննի այսօր Հայաստանի քան ծրագրերում մեջ ինշալլա վրաստան դեսական ամեն տեսակի վարչապետ է բայց եթե չի հաղթենք ասպարեզում է այդ մյուս քննիները միայն ավելի վատի կանան եւ նաեւ մեր պատմությունը ինի վարչապետը Լեգենդար հրամանատարին շնորհավորելու են եկել Մարտունի քաղաքի Մոնտեմելքոնյանի անունը գրող մանկապարտեզի սաները։ մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ པարս, ազնիվ անհատ, անցնորած հերոս։ Նրա անվան կողքին շատ բնորոշիչներ կարելի է դնել, սակայն Մոնթեի անձը բնորոշող ամենաուժեղ, ամենացայտուն երանգն ազնվությունն է։ Ծնունդը շնորհավոր, ազնիվ հերոս։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նոյեմբերի 29-ին Անկարայում հանդիպել է ԵԱԿ Միսկի խմբի անդամների եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Անդրադառնալով այդ հանդիպմանը Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ առհասարակ պետք է խոստովանել մեկ բան. Թուրքիան մշտապես ներգրաված է Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացում։ Այդ ներգրավվածությունը բացասական է եւ սա բոլորի համար ակնհայտ է։ Թուրքիայի քաղաքականությունը բացայաբաց ուղղված է հայոց պետականության դեմ, ինչը դրսևորվում է ոչ միայն Ադրբեջանին սատարելով, նրան ագրեսիայի դրթելով եւ դրանում հովանավորելով, այլ նաեւ հայոց ցեղասպանության շղթմամբ, նրա ճանաչման պանջի դեմ հակահայկական տարբեր ծրագրեր իրականացնելով, ասել է Դավիթ Բաբայանը եւ ավելացրել, որ այսպիսի հանդիպումներով իհարկե չի նշանակում, որ Թուրքիան պաշտոնապես պետք է դառնա հակամարտության կարգավորման միջնորդներից մեկը, որն անհնարին է եւ պարզապես անթույլատրելի։ Կիևում Սևսովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդանական վիայժողովի կողմից ընդունված հրճակագիրը Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի համար խնդրահարույց չէ։ Այս մասին ասել է վիայժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Գագիկ Մինասյանը։ Այն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա էական ազդեցություն ունենալ չի կարող, որովհետև Ղարաբաղյան հիմնարարցի հետ կապված կա հատուկ առանձնացված կառույց ՀԱԿ-ի Մինսկի խումբը։ Գործնական առումով ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված որևէ խնդիր Կիևում ընդունված հրճակագիրն առաջացնել չի կարող, նշել է Մինասյանը։ Հիշեցնենք, որ հրճակագրում մասնավորապես կա դրույթ տարածաշրջանում հակամարտությունների կարգավորման վերաբերյալ, որտեղ կոնֆլիկտի լուծման միջազգային 3 հիմնարար սկզբունքներից միայն տարածքային ամբողջականությունն է նշվում։ Դրա ընդունման օկտին են քվեարկել 12 ազգային պատվիրակություններից 9, այդ թվում Ադրբեջանը, Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, Թուրքիան։ Ռուսաստանը չի ներկայացել նիստին, իսկ Հայաստանի ու Սերբիայի պատվիրակությունները բոյկոտել են քվեարկությունը։ Վերջողում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Վահե Էմֆիաջյանը նշել է, որ հակահայկական այս ձևակերպումը հրճակագրում ներառվել է վերջին պահին առանց Հայաստանի հետ քննարկումների։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախում ճանապարհաշինարական գործունեություն իրականացնող Արցախ ուղի ընկերությունը տրոհվել է շրջանային մի քանի կազմակերպությունների։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահարամանյանի խոսքով ընկերության շրջանային կազմակերպությունների ղեկավարումը վերապահվելու է շրջանային վարչակազմերին։ Ընկերությունները զբաղվելու են համայնքային եւ միջհամայնքային ճանապարհների վերականգնման, բարեկարգման, սպասարկման, սալապատման, ինչպես նաեւ կոմունալ ծառայությունների մատուցման եւ շինանյութերի տրամադրման աշխատանքներով ասել է Կարեն Շահրամանյանը։ Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր շրջենտրոնում զուգահեռ ընթանում են բազմաբնակարան շենքի եւ շրջանային հիվանդանոցի կառուցման ինտենսիվ աշխատանքներ։ Քաղաքապետ Արտյոմ Սարիբեկյանի խոսքով պետական բյուջեի միջոցներով կառուցվող 18 բնակարանոց շենքը նախատեսված է երիտասարդ նորաստեղծ ընտանիքների համար։ Ծրագրի շրջանակում եւս 1 24 բնակարանոց շենքի շինաշխատանքները սկսվել են եւ նախատեսում է ավարտել 2023 2018 թվականին, ասել է քաղաքապետը։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրով Հայաստանի Հանրապետությունից մի խումբ մանկավարժներ գործողվել են Արցախի դպրոցներ։ Այս մասին ասել է Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը։ Նրա խոսքով ծրագրի շրջանակներում ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած երկու ուսուցիչ դասավանդում է Քաշաթաղի շրջանի Վաղազին, Մեկական Մարտունու շրջանի Նորշեն եւ Շուշիի շրջանի Եղծահող համայնքներում։ Կան գյուղեր, որտեղ ստիպված որոշ առարկաների ժամանականակները հատկացվում են այլ առարկաների մասնագետներին, հաշվի առնելով մի կողմից մասնագետների պակասը, մյուս կողմից եղած ժամանականակի սղությունը, ասել է կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարարը։ Մարզասերների համար Թեհրանում մեկնարկել է լողի պատանեկան միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում են Իրանի, Հայաստանի, Թուրքիայի, Սիրիայի, Իրաքի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Պատանեկան մրցաշարին Հայաստանից մասնակցում են 10 լողորդներ։ Մրցումային առաջին օրը 50 մետր բրաս ոճում Էդվարդ Ասատրյանը 11-ից 12 տարեկաներ դարձել է արծաթե մեդալակիր, իսկ Գրիգոր Գրիգորյան, Մուշեղ Կազանյան, Վահե Խաչատրյան, Ստեփան Աբրամյան Քարյակը նույն տարիքային խմբի 4 անգամ 50 մետր ազատ ոճի փոխանցալ լողում նվաճել է հաղթողի կոչումը։ Այս քարյակը հավասարը չի ունեցել նաև 4 անգամ 100 մետր փոխանցալ լողում։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախեներգո փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ բաժանորդների սպասարկման որակի բարելավման նպատակով այսօդ ընկերության բաժանորդները հնարավորություն ունեն իրականացնել ծախսված էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումները Իդրամ եւ Արքա վճարային համակարգերով, մուտքագրելով բաժանորդային համարը mani.idram.am եւ arka.am կայքեջերի կոմունալ վճարումների բաժնի էլեկտրաէներգիա ենթաբաժնում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաքություն։